errikoa, aktsodun sozetatea da, lau mila aseion bazkidean aurrezkiari esker bizida. Enpleguaren alde, diru investimendua egiten du. Marikler Zalaberri, errikoako zuzendaria. Kuita amabost urteren buruan, beraz, uh, eh, hiru egon bat lantegi lagundu ditugu, eta haiek eh, sortu dituzte hiru mila enplegu eskualerian. Eta uh, milioi euro inbertitu ditugu eskualeri osoan, iparaldean. Mm. Kampaina handi bat uh, abiatzen dugu urte hundar juntan. Uh, eh, sedea da, ahal bezain bat uh, eh, herritarek parte ardezaten kapital emendatze juntan. Uh, nor nahi bilakatzen ahalda, eksio dun. Jende, jende ahuntak dira. Bere egin moldea, Tokiko aurrezkia biltzen du hainbat bazkideen gandik, aurrezki hori Euskal Herrian bertan lantegitipi eta ertainetan berriz sartuz lanpostuak sortu eta azkartzen ditu. Akziodun gehienak erritar ahuntak dira, baina kitainako kontseilua edo kredi agrikol bankuak bezalako parteideak badira ere, Akira Teknologi motore ekoizleak errikoaren laguntza ukan zuen enpresa garatu zenean. Silvian Lume, Akira Teknologiko zuzendaria. C'est un moment où euh, Garatu nahi izan ginuen aeronautikan eta momentu hortan errikoari dei egin ginuen, guretzat biziki baiko izan da. Haien dirustatzeari esker bankuai mailegatu dugu. Anu bankier, euh, de, ba, c'est des investisseurs. dira borondate honekoak. Ez dute behar porcentagarrek izan nahi, beraz bai, biziki interesgarria da. C'est vraiment intéressant. da, ahal bezain bat egitarek parte ardezaten kapital emendatze hortan. Batakotx irun milioi euro gehiago bildu nahi dituzte, eta mila bosteun akziodun gehitu. Erikoaren hildoa, zer den, jaiten dauku, Josef Bergarrak errikoaren txortzaile bat. Ba, gure hildoa da emengo lantegiak laguntzia, eh, emengo uh, eh, jenden dirorekin. Gero uh, nola egan eskualdezko batek nahi balema du uh, diru eman uh, ongi berari, uh, baina gure, gure da, hemen gira, uh, goen artian, uh, eraikitzen dugu gure ekonomia. Hori da gure uh, eh, oita amabosteko sedea, hori da. Edo zen sektoreko lantitegiak laguntze ditugu, uh, guk pentsatzen, ma, ba, ma, pentsatzen bali madugu, uh, eh, noleran uh, bizitzen aldirela eta lanpostuak sortarazten aldutela. Hama bost, goi uh, lantegi uh, laguntzen ditugu urte goziz, eta nahi dugu bideo hori segitu eta azkartu.